Lukas hoofstuk 12 Die mense het intussen by die duisende saamgedrom en mekaar vertrap. Toe het Jesus begin praat en hom in die eerste plek tot sy disippels gerig. Pas op vir die suurdeeg van die fariseërs. Dit is hulle huiglary. Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die dag lig gehoor word. En wat julle agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af uitgebasyn word. Aan julle, my vriende, sê ek. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê vir wie julle bang moet wees vir hom wat mag het om na die dood in die hel te werp. Ja. Ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Word 5 mossies nie vir 2 sent verkoop nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie julle is meer werd as baie mossies. Ek sê vir julle, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal die seun van die mens hom ook openlik uitspreek voor die engele van God. Maar hy wat my voor die mense verloon, sal voor die engele van God verloon word. Elkeen wat teen die seun van die mens iets sê, kan vergewe word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 Hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls. Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? As julle nie een so 'n klein dingetjie kan regkry nie. Waarom bekommer julle julle oor die ander dinge? Kyk hoe groei die lelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy julle versorg, julle kleingelowiges? Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie. En julle moenie besorg wees nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is. Maar julle het 'n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Moenie bang wees nie klein kuddetjie. Want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaffer julle beurs aan wat nie leeg raak nie. 'n Onuitputlike rykdom in die hemel waar geen dief dit kan bykom en geen mod dit kan verniel nie. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Wees gereed. Die heupe omgord en die lampe aan die brand. Julle moet wees soos mense wat vir hulle eienaar wag tot hy van die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref. Dit verseker ek julle. Hy sal hulle aan tafel laat sit. Self 'n voorskoot aansit en hulle kom bedien. Gelukkig is die slawe wat hy wakker aantref. Selfs al sou hy eers om middernag of met hanekraai kom, maar dit moet julle weet. As die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom, sou hy hom nie in sy huis laat inbreek het nie. Ook julle moet gereed wees want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle hom nie verwag nie. Toe vra Petrus: Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel of vir almal? En die Here antwoord: Wie is eintlik die getroue en verstandige bestuurder vir wie die eienaar oor sy ander slawe sal aanstel om hulle op tyd hulle kos te gee? Dit is die man vir wie sy eienaar by sy tuiskoms so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Ek sê vir julle die waarheid. Sy eienaar sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as die slaaf by homself sê: My eienaar draai lank om te kom, en hy die slawe, mans en vroue begin slaan terwyl hy self eet en drink en dronk word, sal die eienaar van die slaaf kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie dan sal sy eienaar hom laat doodmaak en hom die lot van ontroues laat deel die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie sal 'n swaar straf kry maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. En van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek. En hoe wens ek dat dit al aan die brand is. Maar daar is 'n doop waarmee ek gedoop moet word. En dit sal my heeltemal in beslag neem tot dit afgehandel is. Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê ek vir julle. Eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 mense in een huis onderling verdeeld wees. 3 teen 2 en 2 teen 3. Hulle sal verdeeld wees: vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Jesus het ook vir die skare gesê: As julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: Dit gaan reën. En dit gebeur ook. En as die suidewind waai, sê julle: Dit gaan warm word en het word warm. Huigelaars, julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lucht te beoordeel. Hoe is dit dan dat julle nie weet hoe om hier die tyd te beoordeel nie? Waarom maak julle nie vir julle self uit wat die rechte ding is om te doen nie? Terwyl jy saam met jou teenstaander op pad is hof toe, moet jy moeite doen om die saak met hom te skik sodat hy jou nie voor die regter sleep en die regter jou aan die polisie oorgee en die polisie jou in die tronk sit nie. Ek verseker jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie.